Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 12-ն է, տարվա 12-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1933 թվականի հենց այսօրը գործարկվեց Երևանի տրամվայը։ 1945 թվականին բացվեց Հայաստանի կոմպոզիտորների առաջին համագումարը։ 1951 թվականի այսօրը գործադրվեց ՄԱԿ-ի ցեղասպանության հանցագործությունը կանխելու եւ դրա համար պատժի մասին կոնվենցիան։ 1964 թվականի այսօրը Զանզիբարն անկախացավ եւ նույն թվականին Տանգանիկայի հետ միացումով ստեղծեց Տանզանիան։ 1998 թվականի այսօրը իսպանացի նավաստի Ռամոն Սանպեդրոյը ինքնասպանություն գործեց 30 տարի էվտանազիա իրավունքի համար պայքարից հետո։ 2010 թվականի այսօրը տեղ ունեցավ ավերիչ երկրաշարժ Հայիթիում։ Զոհվեց մոտ 316000 մարդ։ 2015 թվականի այսօրը Գյումրիում ռուզին ծառայողը կատարեց հանցագործություն, սպանելով Ավետիսյանների ընտանիքը։ Սպանվել են տան մեջ գտնվող ընտանիքի բոլոր 7 անդամները։ Այսօրը ծնվել են 1591 թվականի այսօրն է ծնվել իսպանացի նկարիչ Խոսե դե Ռիբերան։ Նա բարոկոյի խոշորագույն ներկայացուցիչներից է։ 1628 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի գրող նշանավոր հեքիաթասաց Շարլ Պերոն։ 1697 թվականին, երբ առաջին անգամ հրատարակվեց հեքիաթների ժողովածուն, Շարլ Պերոն 69 տարեկան էր, իսկ նրա որդին 17։ Այդ օրվանից սկսած չեն դադարել վիճաբանություններն այն հարցի շուրջ, թե իրականում ով է հեքիաթների հեղինակը։ Պատճառն այն է, որ առաջին հրատարակության մեջ որպես հեղինակ գրվել է նրա որդու անունը՝ Պիեր Դարմանգուր։ Ինչն է դրթել պերոյնանելու այդ արդյոք իր ծերունական հասակիցան հարմար զգալը, կամ գուցե հայր ու որդի, որ սովորություն ունեին գիշերային երկար ժամեր անցկացնելու միասին, հենց այդ ժամերին էլ միասին էին ստեղծում իրենց հերոսներին։ Միասին են գտնում նրանց փրկության ճանապարհն ու միասին էլ կործանում չար ու եսասեր հերոսներին։ Եթե այդպես է ուրեմն հեքիաթներն ստեղծվել են ծերունի հորի մաստու մտքով, եւ երեխայի բարձամտությամբ։ Եվ որովհետեւ հեքիաթները գրվել են սագի փետուրով, հայր որդի ժողովածուն վերնագրել են իմ սագ մայրիկի հեքիաթները։ Այն բաղկացած էր 7 հեքիաթներից՝ Կարմիր գլխարկը, Կոշկավոր կատուն, Մոխրոտը եւ այլն։ Նրանց սյուժեները վերցված են ժողովրդական ստեղծագործություններից։ Հեքիաթներն ունեն բարոյախրատական միտում եւ գրեթե բոլորը վերջանում են այդպիսի միտք ունեցող չափածո խոսքերով։ Նա հաճախ հեքիաթներում համարձակորեն հրաժարվում է թագավորների ու թագաժառանգների արժեվ խոնարհվելուց, նրանց ներկայացնելով եսասեր ու հիմար։ Պերոյ հերոսները ուժեղ ու չար հակառակորդին հաղթում են սեփական կամքի ու հնարամտության շնորհիվ։ Պերոն համոզված է, որ ողբերգական ռոպեններ դանդրաժեշտ են երեխաների դաստիարակության համար որքան մեծ ապրումներ են ունենում երեխաները կարմիր գլխարկի, մոխրոտի կամ մյուսների համար։ Դրանք էլ հենց կարելի համարել մանկական տարապանքներ։ Իսկ երբ մտաբերում ենք Դոստոևսկոյի խոսքը, որ տարապանքը մարդկության կյանքում ամենագլխավոր օրենքն է, ապա Շարլ Պերոն համարվում է հմուտ, դաստիարակ եւ մանկական հոգեբան։ Պերոյի հեքիաթները ոչ միայն երեխաներին են հմայել, Դրանց անդրադարձել են հայտնի կոմպոզիտորներ Պրոկոֆյևը, որը գրել է Մոխրոտ բալետը, Ռոսսինին, որը գրել է Մոխրոտ օպերան, Չայկովսկին, որը գրել է Քնած գեղեցկուհին բալետը եւ այլք։ 1849 թվականի այսօրն է ծնվել ֆրանսիացի նկարիչ Ժան Բերոն։ 1853 թվականին հայ ֆիզիոլոգ Վարդան Վարդանովը։ Նա Իվան Պավլովի առաջին հայ աշխատակիցն է, Պետերբուրգի բժշկական բարձրագույն դպրոցների առաջին հայ պրոֆեսորը։ 1867 թվականի այսօրն է ծնվել հայազգային ազատագրական շարժման գործիչ ՀՅԴ դե կուսակցության անդամ Նիկոլ Դումանը։ 1876 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ամերիկացի գրող Ջեք Լոնդոնը։ Նրա հայտնի ստեղծագործություններից են նախնիների կանչը, սպիտակ ժանիքը, Քլոնդայկի եւ ոսկե տենդի մասին պատմվածքները, Լոնդոնի հերոսների խիզախ անհատները, որոնց բնավորությունները ձևավորվում ու կոփվում են բնության արհավիրքների դեմ պայքարում։ Նրա այդ շրջանի գործերի գլխավոր թեման ոչ թե պայքարն էր ոսկու համար, այլ մարդու մեջ մարդկային է, կյանքի նկատմամբ սերը պահելու ձգտումը։ Լոնդոնի լավագույն ստեղծագործություններից է Մարտին Իդեն վեպը, որտեղ պատկերված է տաղանդավոր արվեստագետի ճակատագիրը նյութապաշտ իրականության մեջ։ Լոնդոնի երկերում կյանքի օրենքները դաժան են, բայց եւ արդարացի։ Դժբախտությունը վրա է հասնում այն ժամանակ, Երբ մարդն անտեսում այդ օրենքները, հարստանում ու դառնում է ագահ, ձգտում ել ավելի հարստանալու, ոտնահարելով ամեն ինչ։ Լոնդոնի գործերը թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով։ Մեծ մասն էկրանավորվել է։ Գրողի երկերը 12 հատորով լույս են տեսել նաև հայերեն 1965-ից 75 թվականներին։ 1903 թվականի հենց այսօրն է ծնվել ռուս ֆիզիկոս Իգոր Գուրչատովը։ 1910 թվականին գերմանացի դերասանուհի Լուիզա Ռայները։ Նա Օսկարի առաջին կրկնակի դափնեկիր դերասանուհին է։ Եղել է կինոյի պատմության ամենատարեց Օսկարակիր անձնավորությունը, ապրելով 104 տարի։ 1941 թվականի հենց այսօրն է ծնվել հայ երգիչ, խորթայն Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Ռուբեն Մաթևոսյանը։ Ռուբեն Մաթևոսյանը ավարտել է Երևանի կոնսերվատորիան, 1961-ից 1992 թվականներին հանդես եկել որպես Հայաստանի Հանրապետության հեռուստարադիո պետկոմի Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողովրդական գործիքների անսամբլի մենակատար 1996 թվականից նույն անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար 1992-ից 96 թվականներին եղել է Աստղեր անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար եւ մենակատար 1986 թվականից դասավանդում է Երևանի էստրադային եւ ջազային արվեստի քոլեջում, 1990 թվականից Երևանի կոնսերվատորիայում։ Ռուբեն Մաթևոսյանը 1999 թվականին դարձել է հայ երկարվեստի միության նախագահ։ Շիրամի երկերի լավագույն կատարողների հանրապետական մրցույթի առաջին մրցանակակիրը։ Այսօր հունվարի 12-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 353 օր։